Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atutakabalie ibada zetu zote tulizozifanya ndani ya mwezi huu. Saumu ya Ramadhani imewekwa kwa malengo makubwa kabisa, likiwa lengo la msingi au malengo ya msingi ni kufikia daraja ya takwa Allahi azza wa jalla, kama alivyoliweka wazi hilo Allah jalla wa ala katika aya ya saumu maarufu ya ayuha alladhina amanu kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi mlioamini, imefaradhishwa kwenu nyinyi saumu, mmewekewa ulazima wa kufunga kama ilivyofaradhishwa saum kwa waliokuwa kabla yenu. Umma zilizopita zilifaradhishiwa saum na nyinyi pia vile vile ili muwe wacha Mungu idhan alhadaf alasasi fi fardiyati as-sawm wusulu martabati at-taqwa malengo ya msingi kabisa katika kufardhishwa saum ni watu kufikia kwenye daraja ya takwa na ndiyo maana ndani ya mwezi wa Ramadhani watu wakiwa wamefunga pamoja na ibada ya kufunga kuna ibada nyingi ambazo Waislamu wanazitekeleza na zimehimizwa watu wazifanye. Swala iko kama kawaida, swala za faradhi, swala za sunna, arrawatib qabliya na baadia, qiyam, swala ya tarawih pamoja na witri. Waislamu hukusanyika misikitini wakaiswali kwa jamaa kadhalika tilawatu Qur'an kuisoma Qur'an kwa wingi tofauti na miezi mingine tofauti na siku nyingine usiku na mchana kadhalika kutoa sadaqa kuwaangalia mafakiri na wahitaji na kuwasaidia na kusaidia katika mambo mbalimbali ya khairi kadhalika kuwalisha watu chakula kadhalika atauba watu kutubu kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na madhambi walioyafanya pamoja na kwamba tauba iko siku zote lakini katika mwezi wa Ramadhani ni akad imetiliwa mkazo zaidi na Allah subhanahu wa ta'ala katika kila usiku anao watu anaowacha huru walikuwa tayari washawajibishwa kuingia motoni, lakini kwa fadhila zake Allah na rahma huwaacha huru waja wake wasiingie tena motoni, bali wapelewe katika janna. Nasalu llaha taala an yaj'alana min utaqai min annar. Lakini pia katika ibada zinazofanyika katika mwezi wa Ramadhani ni atadharu ila Allah biddua watu kunyenyekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya dua na mengine mengi watu hujiepusha na mambo mengi katika usiku na mchana wa Ramadhani na yote haya ni katika mambo yanayomfikisha mja katika daraja ya taqwa Allah azza wa jalla alhamdulillah waliolifahamu hili walilisimamia vyema tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie na sisi tuwe katika hao na atukabalie amali zetu kuna watu walizembea hawakufika kwenye kiwango kinachotakiwa na saumu zao zimekuwa zina magip gap zina mapungufu mapungufu kutokana na udhaifu ambao wameuonyesha ndani ya mwezi huu tumwomba Allah subhanahu wa ta'ala aziunge saumu zao kwa yale mema utakayofuatishia baada ya Ramadhani kama vile kutoa zakatul fitri na kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal na mengineyo katika mambo ya kheri. Lakini kuna wengine walipuuza kabisa, hawakujua kama kuna Ramadhani, kwa maana hawakuipa haki yake. Hawa pia twawaombea hidayah kwa Allah subhanahu wa ta'ala, aziongoze nyoyo zao, warudi katika mstari, warudi katika haki kitu cha msingi ambacho nitapenda nikikumbushe katika mawkifu hii ni watu kuthibiti katika msimamo ule tuliokuwa nao katika mwezi wa Ramadhani. Tuliyofanya ni mengi mazuri kabisa katika mwezi huu, na ukiangalia athari na alama za uchamungu ziko kwa baadhi ya watu kutokana na maisha walioishi katika mwezi wa Ramadhani lakini shaitani ni haris, ana pupa ya kuwarudisha watu walikotoka, pamoja na tauba walizozifanya na istighfar. Lakini shaitani hajakata tamaa, kama Allah subhanahu wa ta'ala anavyomwelezea shaitani katika Qur'an kwamba alikula kiapo cha kwamba atahakikisha atawapoteza waja wa Allah ziko aya tofauti tofauti lakini nitazisoma baadhi ya aya katika suratul Isra Allah subhanahu wa ta'ala akituthibitishia hili kwamba katika mpango mkakati na katika juhudi alizonazo shaitani ni kuhakikisha watu wanarudi walikotoka wanaiacha njia ya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala aelezea namna alivyomkirimu mwana Adam kwa kumkirimu baba yao Adam kwamba malaika wamsujudie yeye shaytani alikataa akasema araaitaka hadha alladhi karamta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila qala dhahab faman tabi'aka minhum فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا الله سبحانه وتعالى نسيما بعد شيطانك كتاب na kutakabbar akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala unaona huyu uliyemfanya bora ukamtukuza juu yangu huyu uliyemkirimu ukamtukuza juu yangu ukampa heshima ukamfanya kuwa ni bora kuliko mimi kama utanipa muda mpaka siku ya kiyama niwe niko hai katika huu ulimwengu nitahakikisha nitakiangamiza na kukipoteza kizazi chake chote la ahtanikanna dhurriyatahu illa qalila isipokuwa wachache tu nitakiangamiza wallahi anaapa Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia dhhab akamwambia ondoka akamwambia ondoka atakayekufuata miongoni mwao basi malipo yao na jazaa yao ni jahannam na hayo ndiyo malipo yaliyotimia kwa hiyo wewe mtie kwenye ujinga unayemweza wastafziz man istata'ta minhum bisauti mtie kwenye ujinga mrudishe kule alikotoka mtie katika upumbavu katika hao wanadamu unayemweza kwa kutumia sauti yako, yani kwa ushawishi wa nyimbo na maneno mabaya ya kuvuka mipaka katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tumia sauti yako na wakokote wao kwa kutumia jeshi lako la wapanda farasi na jeshi lako la watembeao kwa miguu, wa ajlib alaihim bikhailika wa rajlik, shirikiana nao hao wote washarikuhum fil amwali wal aulad, nashirikiana na wao katika mali za haramu na katika watoto wa zinaa na uwape ahadi nyingi za uongo. Shaitani hatoi ahadi isipokuwa ni uongo mtupu na hadaa. Nachotaka kukisema ni kwamba tumeingia kwenye mapambano na shaitani anataka kututoa katika msingi ambao tayari tushaujenga. Kwa hiyo tusikubali, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, katika mambo ya msingi ya kuyazingatia ni kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala zaidi na zaidi atuthibitishe kwenye ule msimamo tuliokuwa nao na tusirudi nyuma tulikotoka katika mambo mabaya na maovu. Toba zetu na istighfari zetu ziwe za kweli, visimamo vyetu viendelee, tusiache, tuendelee kuswali usiku, tuendeleze wirdi na uradi na utaratibu wa kuisoma Qur'an, tuendelee kusaidiana katika kheri tuendelee sisi kusomeshana kheri na kunasihiana na kuamrishana mema na kukatazana maovu kama tulivyokuwa katika mwezi wa Ramadhani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atupe thabati juu ya hili. Nitazungumzia kitu kingine nacho leo. Ni siku ya Ijumaa na imeangukia kuwa Idi ni siku ya Aljumaa. Nataka kuwaambia Waislamu kwamba kuhudhuria msikitini kwa ajili ya swala ya Ijumaa sio lazima, kwa kauli za wengi katika wanawazuoni. Kwa hiyo watu wanaweza kuswali ya dhuhuri, imamu atakwenda msikitini, watakaokwenda msikitini atawaswalisha Ijumaa, na wale ambao hawakwenda msikitini wataswali ya dhuhuri. Hii ni katika faida ya watu kusoma Mtu anasema itawezekana vipi? Ijumaa hakuna. Na sheria imetoa nafasi hiyo. Ahadithi za Mtume swalla sallam zipo, kauli za wanawachuoni wenye kufafanua jambo hili zipo, na pia ukichangia leo kuna udhuru huu wa mvua. Kwa dhuhuri watu wataswali majumbani huko, lakini imamu atafika msikitini. Kwa wale watakaoweza kufika msikitini wataswalishwa Ijumaa pale. Hili tulifahamu. Na jambo jingine, baada ya kumaliza saumu ya Ramadhani, tumeingia katika mwezi wa Shawwal. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika mafunzo yake ametuwekea pia kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal. Man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal yule atakayefunga ramadhani kisha akaifuatishia akafuatishia kufunga sita min shawwal siku sita katika mwezi wa shawwal kana kasiyami dahri au kama qala sallallahu alayhi wasallam anakuwa kama aliyefunga mwaka mzima kwa hiyo saumu ya sita nayo ipo na si lazima kwamba leo Eid uanze kufunga kesho bali baadhi ya wanawazuoni wanapendelea ucheleweshe kidogo ili uendelee kufurahia Eid, upokee wageni wako, ule kwa wasaa, lakini ndani ya mwezi huu ufunge siku sita, na si lazima uzifunge kwa mfululizo, ukianza moja mpaka sita. La, unaweza kufunga kwa wiki siku mbili, siku tatu ili mradi Shawali isitoke ila na wewe umekamilisha siku sita. Kwa hiyo hili nalo tulifahamu. Jambo la mwisho kikubwa zaidi, ninawaombea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kadhalika naiombea nafsi yangu, sote atakabalie yale mema tuliyoyafanya, taqabbala Allahu minna wa minkum. Na pia nawatakia Idi njema salama yenye baraka ndani yake na Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na mabalaa misukosuko mitihani mbalimbali tusiyoiweza na atupe thabati katika nyoyo zetu na Allah subhanahu wa ta'ala aziunganishe nyoyo za waislamu zisimame mahali pamoja waislamu wapendane mapenzi ya kweli kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini watu pia Allah wajalie wawe na uwezo wa kutendeana mema na kusameheana wanapokoseana, atujalie tu katika hali hizo. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا